Boas tardes a todos e a todas eh, Simplemente comunicarvos que hoxe temos connosco ao doutor, historiador e teólogo Francisco Carballo Carballo que fará a súa conferencia dentro do ciclo que estamos organizando no Facho sobre a economía, historia e realidade social en Galicia e nos vai nos falar de algo, penso eu, que moi, moi, moi interesante que é Galicia na idade moderna rebelións e revolucións no 1640 falará polo tanto sobre os acontecimentos históricos a mediados do século XVII no noso país o profesor Carballo licenciouse no 54 en Historia na Universidade de Madrid foi profesor de Filosofía e reitor doctor doutor legado de Paules en Salamanca voltou ao país no ano 73 en Vigo que exerceu de profesor de no Magisterio profesor de Educación Universitaria do Magisterio actividade cultural directa no Barne na Asociación Cultural de Vigo que presidiu un anos foi cofundador e presidente de Promocións Culturais Galegas no 1977 que foi a empresa editora da nosa terra naquele entón, claro, despois foi outra La acción política foi membro activo tanto da NPG como do BNG e actividades religiosas na Igrexa Galega dos coloquios de Irín, etc. Ten unha grande extensa obra sobre a historia do noso país, fundamentalmente da idade moderna. A mesma está publicada en monografías editadas nos números extras de ANT tamén en revistas internacionais. Vive actualmente no Borrazo, e segue activo ministerialmente con a pequena igrexa galega de Iriña culturalmente cos colectivos de moito tipo por exemplo a Fundación Suana Matagal Maio Longo de Pontevedra Pedra Longa de Marín, ANT e outros sigue sendo polo menos e iso si que xa non entra aquí <laughs> para explicarlo se é dunha maneira ou é de outra pero sigue sendo coa súa intención ligado ao BNG Actualmente está a traballar nunha monografía do século XVI na Galicia e nun ensaio cristián sobre a inserción do cristianismo na nación galega. E con isto, é moito máis claro que, que, que se podería falar, pero sobre de todo, para centrar a figura de que nos vai falar hoxe sobre isto que nos dixen ao comenzo sobre da Galicia na idade moderna, desto que acabamos de dicir que é sobre o que está traballando hoxe un día pois é cando nos vai a falar sobre as rebelións e revolucións nun ano concreto que é no ano 1640 que é prácticamente o cerne da idade moderna e non teño máis que falar o que ten que falar agora é Francisco Carvalho ao que lle, ao que lle toca de falar Carvalho falas Moitísimas gracias encantado estar al lado aquí de estos tan conocidos actuantes e creantes da vida deste país. Cando me chamou, secretario, perdóneme, porque me estaban esperando aí fora, entón se conoce que hai algún problema. Que hai? Mira, estou xa dentro, entrade. No, no, no, te, <laughs> te, te escribir, no, no, te dixen, busca Fundación Caixa Galicia. máis adiante Fundación Caixa Galicia no Cantón Grande no Cantón Grande, no Cantón Grande ah, pues a ver se te por colgar enseguida exactamente, preguntar perdón cando me invitou para ver o facho pois que iba a decir eu eh, que xa estou moi desplazado digamos da xuventude que va vir o, Facho ten un historial que además a mí me sentou moito porque fue un presidente da Orden Cultural de Vigo <clears throat> que era aquellas asociacións auriense bueno, unhas cuantas de 1960 que tuveron un papel moi importante eu fui presidente a finales dos 77 que xa estaba a cousa un pouco orientada E pensei, que lle faden de Galicia moderna? Porque en historia eu especialiceime, dediquei toda a miña actividade probablemente como historiador a Galicia a, a, edad, a idade moderna. E concretamente, de que estou aquí no 73, prácticamente únicamente a Galicia moderna. que lle vou a falar? Porque a falar de todo iso é un mar que non se di nada para decir algo de todo Entonces estamos nun momento de crisis, todos os momentos de crisis son importantísimos na historia, porque se unha decisión que se tome vai para adelante unha cousa ou parase, ou incluso pode ser regresivo. E acontece que o século XVII tan pouco estudiado tan mirado como un século de depresión un, século de caída un século de perda demográfica Pois resulta que iso é eh, aquí na Península Ibérica, pero en Europa, desde 1604, para dar unha fecha, cando sale Don Quijote de la Mancha, sale a, a gran empresa de Holanda, de holandeses, para Oriente, a fin de... Aí xa non, meu familiar, Os recibo por programa, tuvemos que empezar antes de... Así que sentados vos se queredes. No, no. Non podedes. Ah, ya. Ah, sí, sí, no, sí, sí, sí, pero... Para aquí, para aquí, si queréis. Si para a Península Ibérica se pode ser que o século XVII é un ciclo, é un século de decadencia, para Holanda é o seu momento de preparación para a hexemonía que vai realizar desde 1648 na Palo de Esfalia até 1720 tantos e eh, para o Reino Unido de Inglaterra que ainda non é Reino Unido que ainda está por unha parte Escocia por outra parte Inglaterra pero que vai ser Reino Unido en 1700 e pico é a revolución de Cromwell o gran momento de salto á creación do capitalismo Por lo tanto, o século XVII, que aparece un libro de historia como un século de decadencia, de depresión, para o Mediterráneo sí, pero para o norte non. Por eso, o gran historiador que se en este século foi Erich Hobsbawm, que ainda vive, fala do século XVII como o século da revolución. E o momento culminante da revolución do século XVII dixo que podemos chamar revolución inda que discutiblemente é o ano 1640 é o ano en que Cataluña se subleva contra Felipe IV Portugal pide independencia en Italia tamén hai unhos movimentos de desazón da monarquía dos, Aus dos Augsburgos e eh, mesmo dentro da península, en Euskadi, en Andalucía, hai grandes movimentos de disgusto, rebeldías. E dixen, vou a ver a falar desto a ustedes. vou a a falar desto porque o mellor se falo dos ilustrados, se está falando sempre deso. Eh, claro, é o gran tema da Galicia moderna, é da Coruña, para Coruña neste momento non era nada, casi. O momento de Coruña vai vir despois de 1764, despois de 100 anos desto. Así que, disculpado por unha parte, pero por outra, animadvos a pensar un pouco, porque o millor, o millor resulta que sacamos algunha lección para o que pasa hoxe porque hai algúns aspectos que se repiten a historia non se repite pero algúns aspectos do acontecer humano do colectivo das personas repítense e pode ser un pouco isto vou poñer tres puntos porque estes temas son enormemente complexos tres, un, vou dar un pequeno resumen pero pequeñís, pequenísimo sobre a Galicia moderna as etapas logo vou meter na situación de Europa daquele tempo e como nacen Holanda, Inglaterra. Como nacen a hexemonía, e como parece que empeza o capitalismo, e según varios escritores, o inicio da revolución industrial na Inglaterra de Cromwell de 1645-46 e dentro iso volvemos a Galicia que pasou en Galicia naqueles tempo de tanta revolución La nos, na era moderna podemos periodizala en cuatro etapas. Vou dar algo de referencias mínimas de esas etapas no aspecto mm, económico e no aspecto cultural. De acordo con unha frase de Thompson que creo que vos gustará. Dado que os cambios nas relacións productivas son experimentados na vía social e na cultural, Cada período só pode comprenderse ao confrontar economía e cultura. O primeiro período é o século XVI, estirando moito até 1580. Porque 1580 é o principio da decadencia dos alburgos. É o ano Charnela daquel ascenso no imperio e que empeza a baixar pois ben parece que ese tempo ten unha agricultura como no século XIII bastante propietarios con os foros bastante suaves e un crecemento agrícola extensivo con moitos máis eh, moita máis de cruas de terrenos e ten unas vías comerciales, algo efémeras pero suficientes. Coruña y Bayona son declarados puertos para relacionarse con América. Solo de ida, excepto Coruña, que durante escasamente noche de tiene una pequeña casa de concentración para ir a Molucas, que se, se retira o entregar Molucas a Portugal. Pero a costa galega recibe un vento mareiro de transformación por dous caminos os acabo de decir é Portugal porque o comercio fundamental de Galicia era con Portugal porque o con interior de España con Castela era moi difícil os camiños eran intransitables de forma que un historiador importante como Antonio Domínguez di na Galiza ese tempo non faltaba o diñeiro demóstranos o cantidad de reselados do século XVII e o saldo comercial era excedentario ese no económico e no cultural no cultural nace a Universidade de Santiago que é un elemento fundamental para cualquier país ter unha universidade e que aquí Santiago de Compostela, o arzobispado apoyara o nacemento da universidade en Salamanca porque era unha cidade sufragánea de Santiago de Compostela naquele tempo pero claro a nosa de Fonseca dáse conta e fai o gran avance na busca da universidade temos un éxito moi grande en música por exemplo como está comprobado por o padre Carlos pero empeza o problema da fala que como a escola que se impón de inmediato en latín, pero con versión o castelán. E con normas xa en 1545 de prohibición taxativa de falar o galego na escola e de castigos aos que utilizasen esa lingua como está, por exemplo podedes ver na, no reglamento da escola de gramática que era equivalente ao seu bacharelato de Tui tamén nese tempo chega a escola secundaria a Galicia xa non o tribo non o tribo medieval sino a escola secundaria moderna e que na trae, sabedelo todos os jesuitas prácticamente o 90% da escola dramática que hai na Galiza o século XVI son os jesuitas o primeiro é Monterrey a continuación en Ourense en Monforte en Pontevedra en Santiago na Coruña e fixadevos unha cousa non se van poñer escolas xesuitas nun sitio onde non haxa progreso por pois non a Galicia Sur a Galicia Sur foi a gran favorecida por este momento tiña Portugal ao lado e Portugal en aquel momento era quen tiña máis poder de navegación e por lo tanto de comercio marítimo o segundo ciclo o segundo período corresponde o mm, corresponde a 1000 580 ata 1630 aproximadamente é un período depresivo de 1580 empeza a depresión sabedes que Filipe II ten a primeira bancarrota 1457 a segunda gran bancarrota 1575 a terceira bancarrota 1596 debe nese ano 80 millóns de ducados oito veces máis dos ingresos anuais da patenta real. É un criterio do principio da decadencia o declive do Imperio Español. Galicia neste período tamén sofre as consecuencias. Perde o comercio e recibe un regalo venenoso como empeza a misa con Inglaterra, a escuadra invencible de 1588, acordados, Galicia Norte, esta la Coruña concretamente, como centro, Galicia Norte, queda convertido un esporón militar. Galicia Norte a irse utilizar fundamentalmente para, desde aquí, atacar, mandar soldados a Flandes, que o Afganistán actual. Flandes foi o elemento que desfixo a economía dos Austria de Colburgos porque durou a guerra de Flandres de 1560 tanto tantos até 1748 que se independiza Holanda pero que siguen os austriacos austracistas, os burgos españoles siguen con guerras en Flandes contra Luis XIV acabado tres Flandes foi o Afganistán español Galicia ten que mandar tropas a Flandes e agora en 1640 a Cataluña encargarse de reconquistar Portugal en este período nacen os arbitristas empeza un grupo de escritores a darlle consellos ao goberno os arbitristas moi importantes arbitristas estudiado moi por Pierre Vilar nos temos dous pequenos, arbi, pequenos arbitristas o conde primeiro de Gondomar e conde, o sétimo conde de Lemos. Un deixou unha nube enorme de cartas que se conservan na biblioteca que tiña Madrid e que pasou despois a Hacendas a Corona, a Coroa, e o de conde, o sétimo conde de Lemos, o búho galego. Sona ese libro en que presenta as aves discutindo na península eh, o bufo, o búho defenda a Galicia pero aparte disso este que foi virrey en Nápoles, etc ten unha serie de escritos en castelán que presenta o problema da economía e do goberno e chega un momento en que dá un portazo con esa marcha da, da Corte de Madrid aquí a, a Monforta a vivir porque igual que decía Gondomar eso vai equivocado o terceiro período é o que estamos ah, onde será o fenómeno que vamos a ver é de 1730 até 1752 pero dizo según Eira Roel é de acordo co súa baixa de prezos e de salarios dada por Eira Roel que ten moitísimas hai moitísimas cousas que aludir pero vamos, eh, o parece casi o que mellor se asusta a dar unha periodización. Este período é o máis longo, dura de 1630 a 1752. É o período en que exportamos granos. É o período en que recibimos un impulso por cambio de cultivos que transforma a agricultura que o o maíz, o maízo, a pataca, o tomate, etc. Galicia que, que empeza no período anterior, nese breve período de decadencia, e que vai seguir na meseta até 1680, Galiza, con toda a periferia, País Vasco, Cantabria, Asturias, e máis a outra periferia Cataluña, sobre todo Valencia, estas, porque teñen moneda diferente, e se librar dun trastorno monetario impresionante que hai na parte central, que na coroa de Castela. Pois, este longo período se debe a transformación, en parte, a ese produto, que multiplica a rendabilidade económica e alimenticia e os habitantes, como sabedes, pasan de uns 600.000 en 1591 a 1.300.000 en 1752. Por lo tanto, en este período, máis que duplícase nestos cenanos, máis que duplícase a población demográficamente. O centro Santiago de Compostela, Coruña, nese tempo Santiago tería uns 20.000 habitantes, como moito. Coruña, de 7.000 a 10.000. Inda Coruña, en 1764, que escribe Cornide, que vivía aquí, non pasaba de 10.000 habitantes. O crecemento é a continuación. E cal é o cultural? O cultural é un fenómeno que enche a Galicia xunto co románico, o barroco todo foi transformado. Edificios, botaron torres. Catedral de Santiago cubrín toda a súa maravillosa catedral románica e quedou convertida en barroca. O barroco. Creo que se di bastante. E os galegos siguen falando galego e van recibir unha cantidad de calificativos moi fortes porque neste momento eles se moven nunha decadencia que había no interior. O último período, o cuarto, corresponde a 1753 até 1813. É o período da esperanza, da creación da liberdade de navegación. Cando Coruña, Bayona, empezando, dáse a liberdade de comercio exterior, e Coruña de 1813, 764 a 1780 tantos crece de maneira enorme nesta Galicia militarizada, nesta Galicia que non podía comerciar, entonces comerciar con todos estes períodos, ni con Portugal, como repetiremos, ni con Océano, non está preparada para este lanzamento comercial. E que non fan? Al benedizos que saben comerciar, e enchese as costas nosas de benedizos, pero realmente hai un gran progreso. Cando aumenta o número de portos, Coruña resíntese. E a maina no seu crecemento. Localízase con máis debilidade. Época dos ilustrados. Época que ten moitísima importancia o que sabrá ben o señor Pardo como se inspiraron por la revista da Economía de Galicia nos ilustrados porque son os primeiros pensadores serios que analizan problemas de Galicia e todos sin excepción defenden algo que era máis que evidente que se non se produce para comercio non se crece e por eso incluso propón que se fagan navegables os ríos, o río Miño isto é a Galicia é como se con Europa un breve contexto de Europa e o nacemento de esos dous novos hexemónicos de Europa. Primeiro Holanda e que van a contradecir Francia e Inglaterra e logo Inglaterra que ya vai durar a hexemonía até 1920 como está horrible estas das hexemonías bueno, non hai que se seralas porque nese tempo a hexemonía española que foi ahora a holandesa, proa a inglesa, é contestada por a francesa, pero China China no século XVIII era un poder enorme económico e cultural bien, cada vez os historiadores se interesan máis por este por esta ruptura por a ruptura de 1640 foi Merriman primeiro en 1958 que sacou unha obra sobre as seis revolucións de 16, dos anos 1640 logo o gran escritor Thomson eh, dedicouse muitísimo ao estudio do primeiro nacemento do capitalismo sobre todo nos séculos XVII e XVIII pero estudiando profundamente non só os éxitos senón o tributo impresionante que, que pagou o proletariado durante séculos. Hai un libro precioso, digo lado, en Galicia para ver isto que pasou en Ferrol, que foi a cidade donde se deu este salto única aquí en Galicia, escrito por a señora Santalla, a profesora Santalla. Pois ben, Pérez Josebán, principalmente, que en, no gran congreso de historiadores, que empezou primeiro en 1955, presentou a tese xa definitiva de que ahora en Inglaterra se crea o fenómeno revolucionario de paso ao capitalismo e empezan a hacer a revolución industrial o 17 é un no un nudo de tendencias é a bisagra entre feudalismo e capitalismo tempo en que o poder monárquico é o árbitro Pero observen, o poder monárquico co reis católico con Carlos Emperador, co Felipe II, con Felipe está sempre dominado teñen os ramales a nobreza, a eclesiástica e a civil e móvense con dificultades o gran salto que será agora por máis que nos, a nos nos choque como, como salto durísimo como salto peligroso e maléfico é salto ao absolutismo, a monarquía absolutista, que elabora Richard Lee de maneira definitiva e nos os Borbóns aquí. Os 14 é o símbolo e os Borbóns. Pero hai que decir, e perdonade que o diga así de paso, non fai falta monarquía absoluta para o paso ao capitalismo, porque Inglaterra e Holanda fano sin monarquías absolutas, o contrario, obrigando a monarquía a someterse aos mercaderes e a burguesía. Por eso allí no hai revolución burguesa como francesa e en Francia hai revolución francesa. en España non hai ninguna revolución, por eso vamos como vamos. En 1848 é para Westfalia. Eso todos chamou na escola cando se chama para Westfalia Holanda consigue independencia. Diríamos que era Afganistán. Consigue independencia Holanda da gasto enorme que tuvo a monarquía, eh, cantidad de galegos que morreron ali, consiguió a independencia. Había tuberas a una tregua con Felipe III y ahora independiz. Pero queda o sur los Países Baixos, que es actualmente Bélgica, Flandes. Queda ainda como parte para seguir con esas guerras, aunque suavizadas. Pero a Padre Befaria trae a busca do equilibrio europeo. Observemos, trae a busca do equilibrio europeo. é xer que dimos os tratados. Pero que din os poderosos non é iso, é a busca da, da, da, das hegemonías. E a guerra entre as hegemonías. Así que vai a seguir é tamén importante este, esta parte de Faria porque o poder político convírtese en poder soberano por sí mismo e incluso se dá un principio regalista que cuyo regio lius es religio o príncipe pode impoñer a religión o que estiveran facendo reis católicos e en general ahora se canoniza. De forma que, de extremo a extremo, antes eh, el poder religioso decía que él tenía espada definitiva, ahora el poder civil dice que tiene espada definitiva, e incluso para someter al poder religioso. Muchísimo eso. Esta es situación un poco europea. Hay un elemento nuevo. Hay un elemento nuevo. ¿Sabéis cuál es? A comunicación escrita. En 1640 a 1661 publicanse en Inglaterra 15.000 folletos de propaganda política. E en Francia durante as frondas edítanse, son cinco anos así, 4.000 opúsculos. Os semanarios, os semanarios, ainda non os, os, os diarios, son os semanarios, o primeiro edítase en Frankfurt, en 1615, e o segundo en Francia, la Gazette de France, en 1632, Bueno, en Madrid edítase en 1661, en pleno conflicto, la Araceta, que vai ter influencia no, no desenvolvemento da guerra con Portugal, que volve seguidísima. O paso deste esta situación a o poderío inglés, recordo, fíxose a través de Cromwell, primeiro Carlos I suspende o Parlamento, chamar o Parlamento curto, os comerciantes Londres, que era unha cidade moi forte, impón outro Parlamento, Parlamento largo, hai sublevación dirigida por Cromwell, que é un puritano, pero ao mesmo tempo un guerrilleiro, e, pasmense, casi todo se repite casi como na Revolución Francesa, condenan a morte a Carlos I é fusilado Carlos I o rei de Inglaterra more no suplicio isto clama o ceo en todo en todo o continente era inaudito os reis soberanos por a gracia de Deus levados ao suplicio por os revolucionarios pero non lle digo nada pero Inglaterra ten que dar a revolución definitiva para crear unha monarquía moi obrigada pola Constitución e polo Parlamento en 1688 cando definitivamente os estuardos son sustituídos pola nova monarquía que ven por matrimonios e que ven en parte da zona de Holanda e Holanda despois da paz de Versalia inicia un crecemento enorme. Holanda, 1640, ten unha escuadra que iguala e supera a escuadra enteira de Europa, incluso do mundo, se se exclue China. Tiña 120.000 personas empregadas nas rutas marineiras, como marineiros. Unha cantidad exorbitante porque España non chegaba ni a décima parte e Holanda vai apoderando do comercio de Portugal vai xa apoderando nos comercios de contrabando e un inciso se o contrabando é unha lacra importantísima que está aí e o narcotráfico é un poder terrible que está aí ese tempo contrabando tengo a decilo eh chegaba ao 50% de todo o tráfico do, Atlántico, a piratería y a contrabando los países. Por lo tanto, los españoles tenían su magnífica organización, a, flota que iba a América, escoltada por barcos de guerra, dos veces ao ano. Pero bueno, todo o océano estaba escoltado por todos estos, por holandeses, por ingleses, por franceses, que se apoderaban, que comerciaban, los puertos de toda América Latina, portuguesa, inglesa y francesa. Entremos, por lo tanto, en los problemas propiamente españoles. Porque, no sé si me gustará esta frase de Pierre Vilar, vos Pierre Vilar, no soy un historiador, que tiene una rocha estupenda acá, historiografía, dos anales, pero que él tiene también un fondo de, de historiador este marxista, que logra un gran equilibrio. en 1740, empieza efectivamente a mandar en Occidente Holanda e Inglaterra a Europa do Norte empezan a mandar pasando do feudalismo definitivamente ao mercantilismo que é a primeira etapa do capitalismo un mercantilismo non dirixido por poder como vai pasar en Francia sino dirixido por grandes organismos a grandes asociacións, a grandes compañías comerciales. En cambio, o sur mantén a pirámide de población na cual os que mandan son parásitos. Os que mandan a nobreza e, por suposto, a monarquía. E, sobre todo, a fidalguía, a fidalguía tantos papos que han toda Galicia fueron grandes parásitos volveremos é unha frase de Pierre como España, Portugal e parte de Italia quedaron gobernados por parásitos por columnas, por pirámides con, poder en parásitos quedaron en segundo tiempo, quedaron reducidos a servir o otro capitalista Portugal e Cataluña en 1740 piden sublevanse sucesivamente primeiro é Cataluña e Cataluña sublevase teóricamente o que dín estes folletos porque non se gardan as súas leyes as súas constitucións están violando as súas constitucións e Portugal tamén di porque conde do Codalivares que é o valido de Felipe IV ben sendo valido de 1622 introduce unha norma que seguida vou a falar dela entonces na prensa diz esos sublevanse porque as súas leis son despreciadas e o país síntese mal parado síntese sin dignidade pero en realidade en realidade a forza máis decisiva para esa relación en Cataluña é porque cando de Olivares obstruye o comercio de Cataluña no Mediterráneo e eso era aniquilada como Castilla e a Portugal porque Felipe II lles que seguixen co comercio oriental igual e o conde Duque quere obstruirlo e quere que se someta como o comercio con América que tiña España entonces o capitalismo burgués a burguesía lisboeta e acalimenta todas as forzas para relevarse de forma que o que vai ser rei de Portugal non quere levarse era amigo do Reyes, confiado totalmente nel, vivía como un mafabarata E obriganos prácticamente a que se lance e se poña no palacio que se declara rei. Por lo tanto, que pasou? Pois que Conde Duque de Olivares primeiro edita o gran memorial e despois consigue do rei que aprove a unión de armas. En resumen, que quere decir iso? O gran memorial. Todo o mundo decía, todos os documentos dos embaixadores, este imperio cae, este ten os pés de barro, entonces con el que di no, nos podemos ter unha nova idade de domino do mundo señor Felipe IV tens que ser rei de España un rei absoluto porque non era rei de España era rei de Castela, de Aragón e dentro de Castela rei da corona de Galicia, da corona de León da corona de Toledo, da corona de Queta e cada reino tiña as súas constitucións logo veremos a diferencia entre as constitucións que tiñan o reino de Aragón e as constitucións que tiñan o reino de Castela da coroa de Castela claro ante esa decadencia a solución de Olivares é un solo exército e que contribuyan todas as los reinos igualmente é que se paguen cando Galicia ten que invadir Portugal, ou por menos resistir aos portugueses, o reino ten que pagar os gastos todos. E ten que fazer os tenques para estar na fronteira. E claro, os galegos non queren ir a guerra contra Portugal. entonces desertan. Segundo, no gran memorial, os tributos os mismos, os dereitos os mismos. ese, Olivares pretende facer o que logo fará Felipe V e os Borbóns unha península cunha mesma lei cunhas mesmas lingua cunha mesmo monarca e cunha contribución igual e quere que ese rei empeza a gobernar e salga e vaya a él a Cataluña e efectivamente o rei sai e vai a Zaragoza e enferma e logo curas un pouco vai hasta lérida hasta que enferma definitivamente e se volve e diríxese en cartas a famosa Monxa cartas onde él conta as súas pesadumes e a Monxa atacalle fortemente a Sorágrada ataca fortemente e vede, vede outro aspecto a Monxa dile no, no, a decadencia de España é porque é unha la moral é su majestade é o primeiro que ten que cambiar de vida e o rei convéncese deso pero é débil, é un abúlico entonces pero bueno era o que decía Soragra efectivamente, xa saque antes o barroco o barroco é un arte maravilloso pero ante todo o encubridor da realidade é unha coraza de baixo, Marañón o explica moi ben de baixo nunca houve máis corrupción que entonces a podaduma era enorme pero a fantasía era gloriosa a apariencia era gloriosa era non crear atletas sino crear armaduras militares para que non te clavásemos dardos pero tú non ibas a, a ganar efectivamente a batalla donde se está creando un ejército novo en Holanda donde se está creando unha agricultura nova en Holanda donde se está creando tamén a agricultura nova en Inglaterra donde se están creando os talleres novos e eh, as mulleres non fían carroca xa en o século XVI en Inglaterra senón con unhos motorciños aí é onde se está cambiando a sociedade aí onde estamos atletas correndo pero aquí o barroco tápase e a xente está famenta porque Castilla quedou erradicada toda a súa preindustria do textil quedou arrasada e toda a coroa da Castela quedou prácticamente arrasada e nós na periferia encontramos algunhas salidas e gracias en este tempo humilio que ten unha doble ventaxa ou unha ventaxa algo envenenada que mantén aquí a población non se subleva humillo, trae de conservador, hasta que acaben en 1750 esa non sea posible máis agricultura e entón si sí, empeza a necesidade da migración entonces bueno van, emigran en grandes cantidades non sei se me estou parando moito no, no, no, no, porque no, no, no, estamos aquí no, no, no eixo a cousa ainda queda hasta cuarto pasado. Sí, bueno, vos cortado lo cambio Ah, bien, magnífico. Bueno. Eh. Pero pobre estaban que está aguantando tanto. No, no, no, no. tanta conversa. No, no, no, Bien, ¿qué ellos decían? ¿Qué ellos decían? Entonces estamos aquí, como vedes, neste momento. ¿Qué fai Galicia neste momento? Porque non se xoga como Cataluña, ni como Portugal. O que ten que Galicia que ten que mandar soldados a Flandes e dinlle, dinlle a Xunta de Galicia que neste momento é cada ten máis forte podo ler, está publicado por Ira Ruel enfrentase con el como temos que defender a fronteira de Portugal e pagar a nós e agora nos ven a quitar soldados para Flandes pois sí, mandan soldados para toman Balta e mandan soldados para Barcelona <clears throat> acabaron non indo soldados a Cataluña pero sí a Flandes pois ben os os arbitristas din o seguinte, por exemplo, o duque, o conde digo de Gondomar. O guerrear en hoxe non se reduce a forza natural, como os touros, ni siquiera a dar batallas, senón a disminuir e aumentar amigos o comercio. E nixe onde os bons gobernantes deben poñer a súa atención, en a industria, Este lle escribía o conde de Gondomar que estaba de embaixador en Londres o rei Felipe III pero frente a eso Gondo de Olivares mantén o seu problema en 1727 é a primeira grande bancarrota da economía de Felipe IV Pierre Vilar dita efectivamente é a crise do imperialismo feudal dos Austrias. Ahora empeza unha economía e unha política comercial, capital, e o poder feudal non é capaz, non está preparado xa. Se terminou. Por que? Este, este discurso podemos permitir. O imperio en América foi un imperio financiado polo capital financiero xenovés, alemán, aragonés e algo o castelán. Quen se beneficiou dese capital invertido en tantas obras que se fixeron nas cidades ou na América? Quen se beneficiou? A fidalguía. Non os comerciantes, nin as empresas a fidalguía que recibiu terras en América en grande porcentaje e ali agastaban en Potosí en esos sitios chegaron a facer pouco menos que calles de plaza as iglesias estaban producidas de ouro e plaza é unha cultura da apariencia unha cultura da apariencia monetariamente o ouro que viña de América e os tributos que sacaba sobre todo a corona de Castela iban mantendo os exércitos pero agora, en 1740 é o mínimo do que ven América o mínimo a Sevilla, claro De forma que, desde 1640 Sevilla deixa de Sevilla Sevilla, tuvera máis de mil habitantes a baixa rapidísimamente, todo o que conta dedo de Sevilla acabouse. Eh, non hai dinheiro, porque non ven o ouro que se esperaba. Por que non ven? Porque é curioso, agora ven os historiadores que estudian como se producía plata, pero non chega. Por que? Pois xa o dixen antes, se citaba todo. Porque los que lavaban productos las costas americanas y que puedes impedirlo España eran Holanda, era Inglaterra y era Francia. se lavaban productos, lavaban teas, lavaban comida. ellos escogían la plata. no ven. Pero no porque no existiera sino porque no funcionaba en realidad y con ese desastre hay que perdonar el bien a Eric Hosbaum esta frase o norte é quen recibe os metais é quen se beneficia é quen traballa e transforma o sur convírtese nun mundo de parásitos que non se movan para nada acaba o imperio feudal Bien, por lo tanto, a sublevación de Cataluña vamos a pobre decir un pouco para que recordades algo que non pon nos libros nunca pero que é moi importante temos un escritor que vivía e eh, que era que o primeiro cronista de Galicia Felipe de Gándara primeiro cronista de Galicia nombrado por a Xunta de Galicia e que está ali escribindo se si ledes o libro Triunfos de Reino de, de Galicia é un precioso está arreglada para a xunta esta en facímil ah pero según él todo vai maravillosamente bien porque está a lista enorme dos fidalgos que morren pero non di nunca cando morren, cantos soldados morren e logo cando no ano 1659 parece que triunfa realmente Felipe II en un momento en que parece que triunfa ademais manda de gobernador a capitán general de Galicia, a un galego, unha que estaba medio prohibida. Pois, xuntanse dúas cousas para Felipe de Gántara. Primeiro que os exércitos, os exércitos triunfan, eh, entran en Portugal, non, non, non poden aínda recobrar eh, Salvaterra do Miño que conquistaron os portugueses pero entran en Portugal crean unha fortaleza e quedan horas ruinas, etc pero el termina aí o libro porque el morre no 1662 estive hasta 1959 cantando a victoria de España eh, oye, por que le interesa a Felipe de Gándara todo isto? porque Felipe de Gándara entra na gran polémica que hai ahora nesa España nesa España nesa España políticamente inexistente pero nesa España realmente existente geográfica e económicamente entra na polémica Cataluña di non me, non me gardan as miñas constituciones por tanto sublévome o País Vasco apenas di nada pero reacciona valentemente opoñéndose a entrada dos franceses e gana a vitória de, a vitória de Fuenterrabía e di, ah, aquí estamos por que se nos van a quitar os fueros en Andalucía o conde duque de Merida Sidonia que irmán da muller do que está eh, va a sublevarse en Portugal, la ameaza tamén de que Andalucía está explotadísima como Castilla la Vez. Entonces, claro, salió un libro, o búho galego, do sétimo conde de Lemos, y agora sale o libro de Gándara. Galicia é máis grande do reino de España. Por qué? Porque ten a nobleza máis antigua. Por qué? Porque é unha nobleza que vende de al discípulo de Jafet, dos fillos de Noé, é porque é a nobleza como máis manda e efectivamente están mandando muitísimos nobles galegos en Madrid e están recibindo grandísimos eh, postos porque o, o emborracamento na península era moi alto e había que condensado e eles estaban ali claro, comprenderedes que hoxe un historiador e pero querido Gándara eres maravilloso, pero non me sirve para nada porque cando me pregunto non me contestas non me das ningún dato e logo vai Biceto ah, Biceto genial con Bob, con Ría. E vai Vicente e escribe, claro, anda metido, metido nos, nos arquivos Vicente, non pensedes, pero colle finalmente a Gándara. E suma a cantidades de diñeiro, de escudos que dá Galicia para a guerra de Portugal, para a guerra de Flandes. Ah, e ainda máis, collede o libro de López Ferreiro, Antonio López Ferreiro, a historia de Santiago de Compostela, que é o millón libro de historia que temos no século XIX. Local, Pues amigo, ahí salen millones de ducados de ese arzobispado, tanto do cabildo como de obispo. Entonces, Galicia quedaría exhausta, sin dinero. Ah, esté dentro. Las crónicas de un asunto se vamos a ver, Hay que buscar tropas, porque nos encomendan eso. Por lo tanto, todas as provincias igual, as provincias sete provincias, non actuales, que eran provincias fiscais, non tiñan gobernador, senón que o municipio da cidade cabeceira era o encargado de recibir, vigilar, etc., os impostos reais que se cobraban, que eran, como sabedes, pois, eh, impostos relativamente a alcabada, era sobre todo indirecto, porque o imposto directo que eran os servicios pagaba os os peiteiros os, os pecheros os que non tiñan título porque os titulados e clérigos daban subsidios ese era o tributo directo pero eses eran moi reducidos o tributo fundamental ollo o que pasa hoxe eran os indirectos se xa sabemos falando algo os indirectos. Pero entonces co IVA e toda esa cousa, non? Pero entonces eran a alcabala o 10% do que se vendía nas plazas. E cando nun sitio como en Galicia se vendía pouco nas plazas, hai que darlle a cada señorío, cada subdivisión, como estaba aí o país, que ten que cotizar un tanto e que se arregle repartindo como que era entre os veciños. Logo estaba, para Alcabala o famosísimo tributo da Sisa, dos millóns que estableceu Felipe II en 1528 de millóns a Sisa, sabedes o que era a Sisa? bueno, pois direi non sale constantemente no libro por tempo a Sisa era un tributo establecido por Felipe II que vai durar durante todo o século da faceta e 18 porque era un tributo que non tiña que pedirle permiso ás cortes porque para modificar a alcabala e os servicios aqueles dos peiteiros tiña que ir ás cortes Este non tiña que ir ás cortes, entón era facía o que lle daba ganas, era absoluto nese principio. Pero había protestas constantes. Os miros, así xa facíase restando mercancía un señor vende 5 kilos dun produto e restase o principio o 8% da mercancía véndese como se fosen 5 kilos pero secuéstrase da mercancía o 8% e queda o comerciante con ela para pagarla o rei como imposto esa é a xixa e ven xixar, roubar bueno, pero esa xixa foi cambiando ao principio era 8% logo pasou porque se estableceu un segundo dos, un segundo tributo a 200 que vinha a ser o 4% máis e todos estes tributos como vedes estaban caendo sobre a corona de Castela e queríanos extender a todas as coronas en formas iguales pois ben este, este sistema fai que Gran Gándara copia todos os enormes tributos que pagaban efectivamente a, corona, a coronas de Castela de Galicia, o reino de Galicia de acordo con corona de Castela e copia tamén e Biceto copia as cantidades de Gándara pero quen se fía das cantidades de Gándara quen se fía do catastro de Ensenada que ten muchísima máis fiabilidade que todo isto sin comparación ah, pero como te vas a fiar do catastro de Ensenada cando vi cunha costureira que traballa tantas horas cobra o ano 30 reais se para que o fisco non lle, co non lle cobre pero como vai co cobrar 30 reais non o fisco naqueles tempos tiña un fraude incalculable hoxe tamén ten un fraude incalculable pero aqueles tempos Sarmiento o di claramente que pasaba o 50% de fraude incalculable porque o fraude é unha persona pequena que ten que pagar un real pídenlle un real pero un grande que ten que pagar 100 reais como hai que mitirlo gando, gando mando ao monte tan pronto non sabe que vemo do fisco a calcular o que hai sinal de que aparece por aquí para contemplar a cantidad de gando que hai para poñer o tributo vacas o monte así non nos poden contar por lo tanto fiarse das cantidades que di Gándara, que manda de 6.000 galegos a a frontera con Portugal ou que se pagan dos tributos é falso porque escribían a xente pero con medios eran máis malos unha cantidad de ingente desertaba por lo tanto non sabemos nunca cantos soldados había realmente na fronteira pero había soldados estábamos maltratados. Cobraban, os soldados teñan dúas formas de ir ao exército. Un de voluntarios, os tercios, e outras milicias. Os voluntarios os tercios dependían do rei, as milicias seguían dependendo un pouco dos señoríos, das jurisdiccións, dos coutos, etc. Cobraban verdadeiramente aqueles soldadiños dous reais diarios para arreglarse. E dos diarios non era malo, porque inda en 1750 no catástrofe de Ensenada se atribuye o salario normal de carpinteiros de labradores, de xornaleiros, etc dous reais e medio por día por lo tanto esos dous reais sería gastar o salario que hubiera gañado el se fora ali ah, pero vou aquí metendo no, no resido da historia pero di nas provincias que non estaban pegando a fronteira que era a de Tui e a de Ourense di no, no vos ademais, por que? porque estades vendendo exército todos os produtos o doble do que valen na restante Galicia por lo tanto, pobre soldadinho con dous reais vai saber moi mal os hospitais tamén non eran máis que edificios de ordenes militares ou, do, ou dos monxes que se habilitaban e eran poñer unha serie de camas unha ao lado de outras unhas esteras a vida era durísima para aqueles soldados en resumidas contas a guerra de Portugal se desarrolla en catro momentos o primeiro de 1740 ata 1656 é de resistencia e Portugal apoderase de, de Salvaterra do Miño que a ten 16 anos porque este fenómeno dura 28 anos ata 1668 28 anos nese período os galegos resisten non queren ir a guerra os soldados desertan e os fidalgos, os que están ao frente da, das milicias, pois ten que aguantar mecha, eh, morren máis, morren bastantes. Para Gandar é unha desgracia que morreron tantos, porque os soldados morrían moito máis, pero non nos conta. Eh, o segundo período é de 1500, 1656 a 1660 tantos. É o que describe Gándara como apoteósico, é verdade. Pimentel, que é o capitán xa de Galicia, consigue, primeiro, que o único tercio que había ali na fronteira de Portugal, só había un tercio, un tercio, o sea, só había tropas organizadas según os tercios, que era o tercio de Valladares, estaba loitando. O resto eran milicias, que eran caóticas, pero agora organizanse tres tercios máis. Por lo tanto, a fronteira xa se pon un pouco en orden. Efectivamente, entra en Portugal, en Mansao, pon aí unha fortaleza, reconquistan todas as zonas estaban amenazadas e crean un, un castelo de San Luis, etc. E Gandera pensa que xa está a vitória feita, xa va pedir Portugal a paz. Pero ainda non, ainda non. O que pasa é que morre o rei de Portugal, Juan IV. E entonces, dobre razón para estar expectativo e con gozo Gándara es toda a península se fixa en Galicia para ver se realmente hai agora máis exército que foi Portugal, o novo rei que é un meniño, como que di de poucos meses, que ademais é como o noso Carlos II é un pobriño un pobriño moi, moi inútil inventadamente, etc. De tal forma que declaran impotente é a muller que lle buscan o seu irmán a solicita para él porque él era inútil pero consiguen que goberne o que vai ser posteriormente Pedro II pedir unha regencia Pedro II e que fai Portugal? pois fai Portugal unha obra que lle vai durar toda a existencia vai gravitar sobre toda a existencia a saber, patar con Francia patar con Holanda patar con Inglaterra é que que tropas trae porque por tenéis un pouco clínica de guerra contra os galegos entón que trae? mercenarios ben, Stenberg un grandes mercenario de la guerra de los años, que estuvo en Cataluña por parte de Francia luchando contra el ejército español, ven ahora a Portugal y amenaza Vigo y amenaza Tui. y lo peligro es intensísimo. Esa es la tercera etapa, los 61 o 65. O 65 muere Felipe IV. Los portugueses también se dan cuenta de que ahora vamos a poder pactar. Y efectivamente Carlos II, a corte de Carlos II, intenta paz. E desenvolvese o último período de paz. A paz de Lisboa. Pero párenme ustedes. Quen protexe e consigue que se faga esa paz? Carlos II de Inglaterra que sucede a Cromwell, que volve o Stuart é o que fai que os portugueses entendan con Madrid para pater a paz sabedes onde están as hegemonías aquelas, aquel imperio ahora para facer paz con un reino que se separa ten que aceptar como mediador a Carlos II que estaba moi indignado porque non pudera contraer aquela boda que veo a Madrid para casar con unha princesa e non chegaran a consecuencias e casara cunha francesa a paz de Lisboa é importantísima para nós os galegos hai dous ou tres signos de que este povo neste período que económicamente está mellorando tamén pensa algo un panfleto que sale en Santiago de Compostela a única cidade de Galicia que neste momento ten imprentas como estaba a cultura pois non agoseis cativa Ourense Ferrol non, Ferrol no Mondoñedo Coruña Pontevedra pois todas anularon menos Santiago de Compostela ahí es donde podían salir panfletos en Coruña o motín de 1663 importantísimo motín das mulleres contra os tributos constantes da Sisa, da Sisa que arrasaban todas as medidas. Na corte de Felipe IV un galego métese nunha, nunha audiencia e berrelle o rei non hai dereito Galicia está sendo pisoteada e o rei pobriño dille cálmese, cálmese vostede eu farei que eso se acabe dunha vez esa guerra e por último máis significativo en, en Ourense na en Peseneiros, un poviño de Ourense, cerca de Berín, reúnese a Filarguía de Galicia. E emiten un comunicado ao rei e a Xunta de Galicia demanda e agárrate que consiste fundamentalmente no siguiente primeiro reivindicamos que a nobreza galega participe no goberno da audiencia en partes iguales a audiencia eh, era o goberno que exemplo dos católicos e que tiña, non era unha audiencia judicial era un goberno, un vicerreinato segundo que o noso representante noso representante cidadano sea consultado en todo este problema da guerra con Portugal que estaba no momento do ano 65 no momento máis forte de Skember e que vai acabar, a pesar de eso, cando desaparece Felipe IV o armisticio. Piden que sean oídos en todos os, os actos. Este problema vai ser apuntado en Madrid, porque cando ven Felipe V vai chamar, porque repite outra vez igual, vai chamar a Xunta de Galicia e vai decir se acabou, acabouse eses poderes que ustedes arrogan le mando intendente que é o primeiro intendente que funciona toda España, o de Galicia pero a parte de Lisboa ten outros aspectos moi importantes que son os seguintes paz perpetua restitución de bens de prazas menos Ceuta a monarquía española gañou algo apoderouse de Ceuta era portuguesa, desde o século XIV. Comunicación entre os países como en tempo de rei Don Sebastián. Esa era a tradición dos ciudadanos. Galicia pedía dúas cousas neste tempo. Unha secreta, outra pública. A pública, ter con Portugal as mesmas relacións que tempo de, de, de rei Sebastián. Aquel que vos dixen de, o século XVI o principio fronteira libre e os galegos que por Coruña e Bayona eran controlados por os corportes portugueses comerciaban era unha regalía para Galicia volver a eso ah, non vai durar casi nada porque inmediatamente a guerra de Luis XIV que contra o monarquía dos Olburgos vamos a que Portugal los apoye y entonces van a cerrar la frontera. De forma que esta gran la gran añoranza de Galicia, como le es Segunda, secreta, oculta. E confían ya a Pedro II, regente de Portugal, el nuevo rey. Que Galicia dice de ser necesariamente la corona de Castela que podía elegir o pues, ser soberano Nin falar deso. Di en Madrid. Nin falar deso. Pero de todas as maneiras, supón algo importante que funciona na historia de Galicia. E que vou dar como conclusións desta este intento de explicación que vamos hasta aquí. Que, que neste tempo brota en Madrid toda unha literatura antigalega. Xa conocedes que vai durar permanentemente e aquí de vez en cuando aparece en algunos emisores de radio esa esa literatura en primer lugar non hai que extrañarse dela porque era a literatura que utilizaban os madrileños unos contra os outros se ledes os libros como se tratan Góngora contra Cervantes, etc pois contra Lope eran as mismas palabras xa que non hai que asustarse do, do linguaxe sórdido con que nos tratan Segundo, estaban muy fastidiados esos representantes de la monarquía porque Portugal, na guerra para conquistar Portugal de Felipe II, non quixera mandar tropas. E agora non quere ir a guerra. Solo cando Spember invade, os galegos máis. Por lo tanto, si isto o publican, o verás, é tremendo, algo se filtra sempre. De forma que esa petición nin se estudiou na paz de Portugal, na paz de Lisboa, nin na paz de Utrecht, aunque Fidalía Galega e comerciantes galegos iban ao rei de Portugal para que presentase esa postulación. E por un, vamos, ademais, en aspectos da lingua, porque están enfadados os escritores esos, é porque os galegos son da coroa da Castela, ten que falar castelán, pero entonces ainda non o sabían falar e non os entendían cando eles se juntaban a falar en galego no seu galego así pois Galicia sacou desta situación aspecto positivo pero volátil volver a ter relacións con Portugal como rei de Sebastián e xuberase eso foi un fol De forma que inmediatamente Caniplas crece e empieza a crear as factorías, que logo se detén hasta final de século XVIII. De maneira que notouse enseguida, porque todo país que se move, compra, vende, progresa, transformase. Así que eso ganou. A fidelguía, a fidelguía ve as orellas ao lobo porque ve que en Holanda os mercaderes, os burgueses non xa ten os poderes da fidalguía que en Inglaterra matan o rei incluso por lo tanto a fidalguía entra nun pleito duro que dura desde ahora hasta 1763 en que certa nobleza os quere desposar do seu papel intermediarios entre os mosteiros, a nobreza e os foreiros, os traballadores resumindo moi moi inexactamente porque non se pode facer resumir datos os traballadores galegos do campo foron perdendo a súa propiedade lentamente por succión dos mosteiros por succión dos bispos por succión da nobleza hasta quedarse no 90% dos casos como posesores de terra pagando unha renta ou foro e toda a gran propiedade neste tempo xa nestes emposar está a mans da nobleza eclesiástica ou civil e os fidalgos consiguen o ter que marchar a nobleza e o ter que ter intermediarios ou monxes para sacarlle e, eh, e eh, cobrarlle os agrares fan de intermediarios os fidalgos a fidalguía ten en 1750 un 60% de todo o excedente que hai na a agricultura galega. A Fidalguía recibía un terreno moi grande dun monasterio donde traballaban mellor 10 ou 20 familias cada unha co seu foro e a diferencia do que pagaba el poñamos de un pagaban os profesores 5 de forma maneira que a Fidalguía enriquecías. fixo toda esa riqueza deste século dos pazos encheufe de criadas e fixo café nas cidades e tiñan ambos sitios población e basta ler calquera incluso o, o catastro encelada para ver a nube de personas que alimentaba na ociosidade no parasitismo non foi a gente inglesa que negociaba e comerciaba xa nos parásitos que fixeron grandes casas, como os moitos grandes monasterios, como os obispos grandes catedrales, paralizaron toda a produción e non se beneficiou nadie. E pagaba miseramente. Porque fíxense, quero acabar con este. O salario real dos campesinos e en general dos menestrais da, dos plebeios baixou tanto que en 1750 e tantos está a de, do principio de século De forma que os campesinos tiñan o salario real no século XIII e no XIV e no XV que no XVI, no XVII e no XVIII. É dicir, que esa pirámide parasitaria foi a que enflaqueceu, matou de fame e mandou de miseria, como se ve nas crónicas dos castelanos, o campesinado e aos industriais así que está a fidelía de a Aurelia Salobo e salvouna a monarquía absoluta de, de Carlos III dando como sabedes unha norma de perpetuar os foros que non se van a liquidar até 1926 despois da batalla do agrarismo o sea, a base de sangre sobre lágrimas a nobreza alza perde poder o clero tamén verde poder prácticamente o arbois para Santiago o oh, saben ustedes non só Santiago da Dinheiro senón que vai ao frente das tropas de Portugal dúas veces durante estas 28 guerras unha o cardenal Espínola que estuvo de arcobispo uns 10 anos e outra Castrillo, un arcobispo que estuvo uns 5 anos os dous son capitáns xerais de Galicia cousa inaudita non era galego nin dos dous porque no, normalmente ningún dos capitales era de Galicia, ni tampoco os que iban a, a Cataluña eran de Cataluña. Pero quero decir que para o arzobispo os demais non pintaba nada. Pero claro que un poder económico enorme, enorme, que fixo o que faz todo o cura, a iglesia, e dar limosnas, que fixe que Raxoi por en Santiago, cuando quiere crear casas para que trabajen allí los mendigos y no mendiguen, se opón, se opón los nobles y y mosteiros benedictinos porque decían, ah, usted va irnos nos quitar la gloria de tener 200, 500 pobres co caldo de todas las mañanas a, cunca de caldo, Esa era la mentalidad Son grandes, dolle de comer a mil todos os días unha cunca de caldo con pan. Esa mentalidad daquela época. A ah, burguesía ten outra mentalidad. E foi a que triunfa en Holanda e, en, e aí. E a burguesía vai triunfar na Revolución Francesa, claro. Pero a burguesía tampouco vai ser de caramelo. Porque vai a repetir o capitalismo salvaxe casi o mismo. O que pasa que non é o mismo, aunque sea casi o mismo. E quero terminar dicindo que as ciudades conseguiron o derredo Sebastián, os campesinos empezan a sublevarse. É un capítulo relativamente brillante de sublevacións campesinas. Inmediatamente se subleva en Zaganova contra Mosteiro, enseguida Monterrey contra o Duque, pedindo rebaixar. Hombre, consiguen unha cousa que moita xente non o sabe, e escriben na prensa, e din cousas tristes, e din os nenos dos colexos A famosa lutuosa sempre aparece iso como o, o máis horrendo a lutuosa era que cando morría cando morría o jefe da casa había que dar a millor prenda a millor vaca da ganadería a millor moble así que además de morrer había que dar un pago tremendo ao señor bueno, pues, consiguen os nobles os campesinos galegos que eso non se faga xa que na 16 é que se pague en cambio a Lutuosa dando nos se acorda casete que teño non aceptado foito, perdón que teño estudiado algúns catazos de Ensenada viña a ser medio real ou un real o ano por cada veciño según a súa satura. a Lutuosa de forma que non había Lutuosa na edad moderna galega cando escriben o ah, iban a, la a, levaban a, a, a, mellor vaca levaban a mellor cama No, hombre, no. Eso era un tributo abusivo a la Edad Media que los campesinos se negaron a pagar. Eh, pactaron pagando un pequeno tributo anual. Así que os campesinos tamén fan algo. E eh, Galicia aparece cando dos bons como un país interesante. Interesante. Donde se podía facer a nova monarquía, o novo imperio. E tratan de empezar a maniobrar pero a resistencia da fidalguía a resistencia do clero foron numantinas e así acabou o século XVIII se unha Galicia industrial e comercial forte e fomos aventados por poder enorme de Inglaterra, de Holanda, etcétera e así continuamos todo o século XIX nunha situación moi lamentable queridos amigos Galicia vivía tempos oscuros non me gusta que se llamen porque non se diferenciaba demasiado de nosos <laughs> moitas gracias ver, unha solución así ou piño tempo prego que o que queira intervir que interveña con moi pouco tempo porque saímos un pouquinho avanzados así que, ben, o primeiro Hola, basta, bueno, moi interesante a charla como que usted, o sea, que, que moi complexo hai que, que, que resolver moitas cousas e tal eu ao principio pensaba fazer unha pregunta sobre un comentario que fixo un amigo meu outro día que decía que vivimos no feudalismo entonces poco diferenciar por clases o por sistemas o por tal. A diferencia que había este eh, eh, feudalismo que falaba de, de capitalismo, que en este año se de un feudalismo a un capitalismo. O sea, hoxe non hai tantas diferencias, o sea, sigue habendo escravos, sigue habendo eh, clases como había naquela época. Pero bueno, ese tema, como son para moito, para moito tal. Eu quería falar un pouco, preguntarle, as opinións sobre a revolución dos, dos, dos irmandiños en, en, en Galicia. Bueno, pues, os mandiños es eh, do século XV, como sabedes 1600, 1466, 67, 68, 69 e é, un, unha revolución maravillosa que debían estudiar grandemente todas as historias porque en Occidente unha de las grandes revoluciones. imaginen, imaginen ustedes facendo unha, facendo unha facendo unha historia contracultural, unha historia eh, que verante fose Mandiños, dio ver puesto a Holanda de Europa. Porque os irmandiños o que querían era que foran fora os abusos. Eles non presentan un problema comercial directamente. Eles presentan simplemente que o sistema da Media do século XII, cando había unha certa seguridade, non non sei que se casos abusos como vos dixen, a succión constante o chupe, a succión constante mm, das terras porque o mandí o, o labrego a endevedase e prestanlle, pero agora non paga e quitanlle as terras. Ese é o problema de todo o campesino europeo. As deudas comeno e fanlle perder a propiedade. Pois ben, pois os irmandiños iban contra eso. Querían organizar unha Galicia en paz, coa justicia, ca justicia nunca es justicia lo Señor, sino nunca es justicia organizada. ...y eso es maravilloso, porque no era una loita de los campesinos contra ciudades... que también se dio en partes... era una loita dos de las ciudades... <clears throat> en de las ciudades contra la nobreza. De alguna manera está anunciando la revolución de Cromwell, dos mercaderes contra a nobreza e a revolución francesa da burguesía contra a nobreza porque a revolución francesa sabedora ben é eh, da burguesía unidos aos anculots contra a nobreza pero tan pronto como ganan a burguesía manda paseo aos anculots é que da era de da única pois aquí a burguesía que era pequena a burguesía urbana unen os campesinos que moitos deles eran artesanos bueno, é, é impresionante eh, en, la, en, la, comarca de Andalacineu, en todo o municipio, os campesinos que só vivían do campo non chegaban ao 5%. Eran todos campesinos, todos labregos. Pero, pero en aquel tempo, tiñan que unir ser zapateiro, ser ferreiro, ser xastre, ser comerciante, para que poder sobrevivir. E solo os que tiñan moita terra que eran rarísimos eran campesinos solo, pero un 5%. Bueno, Pois eso eran os irmandiños. Ese era un mundo irmandiño moito mellor que non que que na época que estudiamos agora que está moito máis eh, estropeado eh, todo o asociado e sometida e foi vencida lógicamente por a realeza porque a vaivén de Enrique IV como o de Pedro I el cruel vaivén del tren que eran reyes que, que apoyaban a burguesía contra a nobleza Inglaterra costaba esa cabeza, como le costó a Carlos I de Inglaterra, do rei francés. Entonces, estos señores, Carlos Pedro Cruel, en Galicia, que apoyaba o comercio marítimo, que era a nosa gran abertura, mataron ¿no? a nobreza castelán, galega, etc. Aunque un noble galego, famoso, os nobles grandes da toda Galicia, a protexeron a os do Castro, protexeron a Pedro Cruel. Bueno, pues aquí Pasiva, o arzobispo de Santiago de Compostela que era Fonseca I non o terceiro da Universidade John I que non era galego nin é nin o segundo o, o único Fonseca galego foi Fonseca III nació en Santiago pois ese señor era un, o maior poder de Galicia foi un máis anti-mandiño e todos os demais o conde de Cela o conde de Sotomayor, Pedro Madruga, o de Lemos, todos foron antirmandiños, a gran nobleza. Todos foron antirmandiños. O que pasa é que Pardo de Cela, de despois de darse conta do que supoñía someterse a Isabel, e fixo uns malabarismos para con co povo. E o povo aplaude a todo o que é rebelde. Como Pardo de Cela foi rebelde, aplaudiron e mitificaron. Ah, pero foi un antirmandiño moito preocupante de Lemos que quería que colgasen os campesinos nos carballos e o conde de Lemos dixo sí, claro, colgo nos carballos morreme, entón que me traballa as terras bueno, pois iso é un pouco dos maniños pois moi ben unha última, se si hai e se non xa rematamos porque xa imos un pouco de pero aquela rematamos aquí haberá que ampliar o